el deport nacional el gran poble valencià. Claus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspa i llargues per dalt corda, Joc i partida. La pilota valenciana en Cabiló Ràdio amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampan la en germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacul grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota deu mereix el gent jove i nova afició. sols podrà créixer, sabem que sols podrà créixer. Si és mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrent i convicció. Benvinguts al llarg viatge Benvinguts al llarg viatge desplega l'equipatge. Bon dia a tots, comença un nou programa de Joc i Partida. Feia temps que no, que no participaven així, perquè és que l'estiu està molt complet d'actes, tant de pilota com d'altres aspectes. Així que eh, avui anem a xerrar un poc de, de tot el que ha sigut actualitat els, els últims mesos, com el Mundial de Pilota a mà, que s'ha jugat a Massamagrell, la Lliga de Perxa, que encara està disputant-se, la Champions de pilota, que també es jugarà així a València, i res, i cosetes del club, com l'escola de pilota, que comença ja en la, la, la seva andadura pròximament, potser alguna cosa de la partida de festes, i ja veurem. Bé, en, avui estem així David i jo i tenim convidats a la família Vidal perquè han convidat a més gent del club no han volgut estar, això ja que dir-ho sinó que... David, per on comencem? Molt bon dia a tots si podem començar per el Mundial, no? Si, si mos pareix bé el Mundial de Vilaramà que com de dius, s'ha jugat en Massamagrell tota la, la primera setmana de, de setembre amb 12 seleccions participants en tota una setmana que s'han jugat a quatre modalitats, en concret han sigut l'escala i corda, el joc internacional, el one wall i les llargues. I bé, el titular principal que podem dir és que la selecció valenciana s'ha proclamat campiona del món. Eh? Després de cada modalitat eh, han hagut diferents vencedors, però si sumem el còmput global de, de punts, s'han proclamat campions. I tenim així a, eh, convidat, en primer lloc, a, a Pablo, molt bon dia, Pablo. Molt bon dia. Ha estat en un Mundial, convocat en la selecció i, a més, ha tingut un protagonisme molt gran, tant en el One World, en el joc internacional i en les llargues també. Quin balanç faries d'aquest Mundial de València? Bueno, jo penso que un bon, un bon resultat, no?, guanyant, perquè ja feia molt de temps, 2002, pense que, que la selecció valenciana, espanyola, no, no aconseguia el títol del món i aunque no van poder posar la guinda al pastel guanyant en llargues, jo pense que van fer molt bon paper en, en el joc internacional, que va ser per mi la, la que va decantar de, de qui va ser guanyador al final, perquè va, la final la van jugar contra Bèlgica i la van guanyar en un 6-2, pareix, però si l'havien guanyat ells, ens haurem guanyat en el còmput global, com tot dic, que guanyem nosaltres, i res, eh, jo li donar-li les gràcies a, a Pigat, no? que, que ha comptat molt en mi en totes les partides i, i m'ha donat un protagonisme que haguem molts professionals com eh, Álvaro, eh, Soro, Falleca, eh, eh, Pujol, eh, pues, eh, he estat eh, jugant eh, més partides que aquests jugadors i, i donant-me pues, molt, molt de pes en totes les partides. Anem a començar per al principi comentant alguna coseta sobre este Mundial. Eh, l'estiu este que heu passat eh, heu tingut molts entrenaments, no? Sí, no, entrenàvem... Al principi no en teníem molts, però vam fer una reunió en, en Pigat, els, tots els jugadors, i van dir que, que si en este Mundial volien fer alguna important, haurien de fer més entrenaments. I a part d'ahir ja fèiem dos a la setmana o algunes setmanes tres i segons com anàvem mirant de partides també al trinquet i tot, doncs anàvem fent més entrenaments o menys. Perquè respecte als jocs de Sella, en aquests entrenaments va estar Pablo, va estar Jordi, va estar Jesús, i no sé si també va estar un dia Adolfo també, i finalment eh, es van convocar a tu, Pablo, dir que Jordi es va quedar molt prop també, no?, de, de que el pogueren convocar. Sí, van estar, van, van, tots els que has comentat han, han anat a entrenar. Jordi va estar molt prop, el meu germà també ha anat a molts entrenaments, Pigat el va quidrar per pa, pa donar-li les gràcies per haver-nos acompanyat durant molts entrenes, quan feia falta que un, un, un membre de la selecció no podia vindre per qualsevol cosa, el meu germà sempre venia i Pigat el vaquità per donar-li les gràcies. I res més, sí, Jordi, sí, ha estat eh, molts entrenaments que, que no ha vingut això, perquè no podia el xic o això, però si sí, haver eh, vingut a més entrenes jo pense que també haver estat ahí. Segur que si continua al nivell que té pues, tindrà possibilitats d'estar. Sí, sí, sí, continua jugant com està jugant, és una de, és la millor, el millor resto de, de llargues i jo pense que d'ací uns anys eh, Pica comptarà en ell. Bé, eh, vos fan dir la, la convocatòria i arribem ja la primera setmana de setembre, el Mundial, en Massamagrell. Com has vist l'organització? Molt bé, no? Eh, de tan poc que temps que tenien per organitzar, que perquè Argentina no es va tirar darrere perquè no podia, Massa Magre ho ha acollit eh, superbé. El, la gala inaugural va estar espectacular en el saló d'actes de Massa Magrell, estava a tope a rebentar la sala, molt després de punta quan vam entrar allà al saló, la gent de peu aplaudint-te, i tot el més, eh, tot bé, no, de la federació superbé el, el tracte que ens han tingut, ens feia falta aula, eh, camisetes noves, tot, tot, superbé això, eh, a part d'ells en l'aspecte organitzatiu, al millor eh, Fermín, que ha estat acompanyant a Pablo tots aquests dies, també es pot, es, es pot parlar d'això. Bon dia. <laughs> Bon dia, bon dia. No, tu des de fora com ho has vist tot això, tot el tema del Mundial, com ha estat organitzat, les partides, com has vist també a Pablo, no sé, parla'm un poc de tot. No, jo quan vaig arribar i ha vist absolutament tot, des del joc internacional al, frontó llarg és tot una organització espectacular per lo que diu Pablo, per poquet temps que li van deixar i ja està tot espectacular des de el eh, que diu des de les camisetes quan les tenien així en seguida unes altres camisetes eh, l'àuia i, i tot una organització perfecta Bé, va començar la setmana eh, la primera competició va ser el joc autòcton, que València va triar l'escala i corda, i la primera presència que vas tenir tu, Pablo, va ser ja en, en el joc internacional. En el joc internacional van, van començar, eh, a les 9 de matí van jugar la primera partida contra, contra Ecuador i, i, i van guanyar, no? El, eh, la primera fase ens van, ens van anar molt bé, no? Van guanyar, es van guanyar totes, van jugar jugant al nostre això, de joc el més important és el, el traure, que de clavar dit un, un quadre, de ser molt, molt precís. I en aquesta faceta de tots els jugadors que, de la selecció han estat espectaculars i, i no fent cap falta, cap segona falta i, i ens, per això jo penso que, que la, cap de la fi han guanyat el, el joc internacional. Després, el següent va ser el One World, no? Ahir n'hi han One seleccions World... que dominen molt, no? Sí, no, nosaltres pensàvem que, que podien passar, no? perquè en l'últim Mundial d'Holanda eh, van guanyar a, a, als, als d'Inglaterra, que els tenim en el mateix grup, però en aquest Mundial eh, es veu que, que han entrenat molt a, a Long Wall i, i no van poder, van perdre en dos sets, eh, el meu company Rodrigo i jo, en 11-8 i, i 11-2 dir que pues, res, que se ho mereixien, no? perquè juguen molt més que, que nosaltres a aquest joc i, i pense que si volem fer alguna cosa això, pues, alguns xicons de, que comencen haurien d'entrenar més, però tampoc massa, perquè nosaltres en poquet temps que hem, que hem, que hem practicat aquesta modalitat eh, per, quasi, per quasi guanyem i a, a la primera fase i no, no tampoc entrenar massa. Fermín, tu el, el one wall és, és, és un esport molt de desconegut per a la majoria de gent, sobretot per a si del poble, la majoria no sabran de què es tracta, i tu com a jugador veterano, com, aquesta modalitat com la veus? Home, té futur? No. Home, clar que té, jo crec que futur en la gent jove i, i perquè també eh, es, es practica en molts països i entonces jo crec que és una modalitat que n'hi ha que començar ja des de les escoles inclús fer campionats així a nivell eh, de les escoles en totes les categories perquè els xicons vagin començant, perquè jo veig que és prou espectacular. Molt bé. I després ja faltava, podem dir, eh, la modalitat reina, les llargues. I per a que ens comenti un poc de les llargues, eh, diem, saludem també a, a Jesús, que el tenim així. Bon dia, Jesús. Bon dia no vas veure la fase final, però sí que vas veure la fase dels, dels entrenaments, no? Com va preparar la selecció, aquesta modalitat? Estaven molt ben preparats, segons el que jo havia vist, en els entrenos que havia anat jo. Tenien un traure fort, que era Álvaro, i comptaven en dos, dos o tres traures que ho feien prou bé, que l'entraven dins, del, dins de la canxa. Pero bueno, jo, no, jo estava practicant en unes regles que el Mollona no o el millor, com ara el River allí, les van canviar, entonces pot canviar tot. Ha hagut, ha hagut, sí, ha hagut un poc de, de, de certa polèmica. Què, què ha passat, Pablo, en això de les regles? Nosaltres, eh, nosaltres també entrenem, com bé, bé diu el meu germà, a, al saque, tirar-la fora, com Álvaro Tibi i, i Raúl de Godelleta. I tenim dos saques que passaven els 70 metres i, en teoria, això era 15 de nosaltres però vam arribar a, al Mundial i els belgues deien que no podien tirar, no, els destraures no podien tirar-la fora, que la primera que tiraven fora seria mitja i després ja per dins, tot per dins. Entonces això nosaltres pues, pues, estar tots els entrenaments eh, entrenant a tirar-la fora, tirar-la fora, tirar-la fora, doncs ens ha vingut un poc mal, perquè pues, també vam entrenar al resto, quan restàvem, nosaltres el que fèiem era tirar la terra o parar-la y entonces ara ens tenien que tirar-la llarga. Per què? pa intentar fer-les llargues el màxim possible al traure perquè Álvaro no, no s'arriesgar a tirar-la fora i punxar-la i guanyar les ratlles, però no, no en ser i... Per lo que dius, pot ser que si s'hagueren sabut aquesta normativa abans algun component de la selecció haguera pogut ser diferent sí, jo pensé de que... lo que és el llargues en concret? Sí, ja ho vam comentar allí entre nosaltres i, i penses que sí que, que haurà vingut algun, algun altre xicón. De totes maneres, la, la final va, va estar molt disputada a pesar d'aquest canvi de, de regles i, i, i tu, per el que hem vist, va, vas gaudir molt. I, no sé, Fermín també va estar allí d'espectador. Què pot, pot dir de la final? Eh, pues que la final, com el resultat ben diu, 10-9 eh, va ser espectacular, en una tensió abismal, en una calor també abismal, que això jo crec que va fer mella, sobretot en els jocs d'ací, però va ser espectacular. I es van veure jugades molt bones i en el mateix president o la gent que ha anat a tots els mundials reconeix que ha sigut la final més disputada que ha hagut en la història des, des de que estan fent-se les mundials. Eh, jo pense que al llevar-li el poder tirar-la fora es veu més joc. El que passa que és això, si tu vas entrenant-te eh, durant aquests dos mesos a, a, a tirar-la fora i soles fer ratlles, doncs han tingut que canviar un poc el xip. Però ha sigut, per mi i per als espectadors que estaven al meu rededor, això espectacular. I, home, pel que representa Pablo, ell no ho vol dir, però sent dir per ahir que, que ho ha fet prou bé, eh? i que ha tingut una presència prou destacada. Tu com t'has trobat, Pablo? Jo les primeres partides llargues no, però després en la semifinal contra Colòmbia i, i en la final m'he sentit super a gust jugant, és com si jugara, com, com jugava antes a Cincella, a gust, eh, eh, feia el que volia en la pilota i això, i no vaig dir, però mm, molta gent m'ha dit que, que, que vaig fer molt bones partides i m'han felicitat gent belga, gent d'Holanda, que, que vaig fer molt bona partida i que, i res, que continuï així, que, que us donaren què fer en, en altres mundials. Sí, no, no sé si serà cert, però per ahir diuen que ha tingut resost en la premsa estrangera, que, que ha estat nomenat de la, de la gran partida que va fer Pablo. Fermín va estar allí, ell és el que millor ho pot dir. No, algo així en la premsa belga, però tampoc <laughs> em puc dir eh, en concret el que posa. Sé que posa el nom de Pablo, ja ho traduirem per veure el que diu. La veritat que sí que va fer, eh, sobretot jo reconec, jo no la vi jugar tant i tan bé, crec que la partida contra Colòmbia, perquè els dos xicos que trauen de Colòmbia n'hi ha que veure-los el que trauen. Jugar no juguen tant con les belgues, però trauen animalais. I si Pablo no s'haguera posat les, les piles i restant les pilotes de les 70 metres, l'altra volta hacia la banca, verdaderament en la final de València no haver estat. Va ser espectacular aquesta partida. No, jo, jo únicament dir si podeu fer un, una mena de conclusió de, del que suposa un Mundial de Pilota, de la repercussió que pot tenir i si, si ha estat ben tractat, no sé, Vull dir, si la gent ha estat a, ahir recolzant això com, com deuria o... Sí si, que... ha arribat, si ha arribat al, a la gent. Sí que havia gent, però no, no l'esperava, no? M'esperava molta més gent, eh, per exemple, la final de València sí que esperàvem. Havíem bo, el que bo és molta gent jove, molts xiquets, això sí que havien, i, i tot, tot, tota la setmana havien xiquets per allí, eh, una, un autògrafo, un autògrafo, no sé què, i tu, això, doncs, pues, no, no ho has viscut mai, no? I viure això, eh, si que és eh, que ja, que ja van demanar autògrafos i que s'interessen per la pilota o això, eh, és, és molt bonic, no? I pense que, que això farà que, que sí que s'interessen més per la pilota i, i s'apunten a les escoles i, i la practiquen, que és el més important. Nosaltres d'ací, de, des de Cabilo Ràdio, des de Joc i Partida i des del Club de Pilota, per tancar el tema del Mundial, es donem l'enhorabona a tu, Pablo, també al teu germà i al teu pare perquè sempre estan ahí apoyant en tot i perquè és un orgull que, que és que els van veure quan eres un xiquet jugar ahí baix en, en, la, en la plaça doncs avui es, ve, es veiem jugant finals d'un mundial restant contra els millors del, del món. Enhorabona. Moltes gràcies a tots. Bueno, però una volta que tenim així... Vos tenim, anem a continuar parlant. Ara anem a, a xerrar un poc de la Champions, que, que, que és d'ací dos cas de setmana, i, i a veure com es presenta. Com, com està la cosa? La Champions de One que es jugarà en el carrer natural de Alfara del Patriarca, que celebra el 50 aniversari de, del seu torneig a llargues, que es va jugar aquest estiu, guanyat per cert per, per Álvaro, Pablo i, Jesús, eh, i Jordi, Jesús va quedar segon, i es jugarà ahir el dia 27. Sella participarà com a campió de la Lliga Llargues i Jesús estarà en aquesta competició. Com veus la Champions Guany? Home, eh, nosaltres tenim el mateix equip que van jugar la final de llargues, eh, Jan que jugaran els altres, ens acompanyarà, però per ahir van sentint rumors que, ha, que el Far està gastant-se molts diners per intentar jugar en molts jugadors professionals. Però nosaltres ens divertimos i ha passat un, un gran cap de setmana i si apleguem la final molt millor. Sí, se sent dir no, que hi haurà moltíssim nivell, hi haurà molts bons equips, hauran... de moment han confirmat sis equips, el Far del Patriarca, Sella, Benimagrell, dos belgues i un equip holandès. Falta saber si s'incorporarà algun d'Euskadi, de Navarra o d'Itàlia, però com a mínim sis. La competició que començarà el dissabte 27 de matí amb, amb dos triangulars, quedant la final probablement per al diumenge dia 20, 28. Els belgues i holandesos al Mundial no, no han parlat. Havien jugadors presents al Mundial que jugarien la Champions. Jo vaig parlar en el xic que, que li van donar el millor jugador eh, del món, eh, en Benjamin, i ell em va dir que, que sí que venia la, que en, en tornaria en setembre a la, a la Champions. I ells, la, a, bueno, encara reprenem a volta, la sensació que s'han endut eh, ha sigut bona d'ací, de, de, de la competició, com ha estat organitzat tot, tot això? Ho vist, és, les persones sí, li... que han vingut des d'equips que han vingut de fora estaven... A mi Richard me va dir, el, de la federació, Richard de la federació, que li han molts... Eh, de la federació belga i això, que els han enviat correus i això, que, que estan supercontents en com s'han tratat i sobretot en l'organització. Però abans que arribi la Champions eh, continuem tenint la Lliga Perxa, que està disputant-se durant tot l'estiu, que està ja en la segona fase. Recordem que Sella té quatre equips, dos en primera i dos en segona, i de moment podem dir que estan tots prou ben col·locats. Fermín i Jesús, què ens podeu dir de, del vostre equip, que és Sella B? El nostre equip, en principi, era un equip a quedar-se fora de les semifinals. Però ara queden tres partits en líders empatats a punts que anem a intentar lluitar i arribar a semifinal ja seria un, un èxit, perquè hi ha equips molt bons, com Sella i Benimagre i Murla. Tibi també són forts, però fallen algunes partides, però són molt forts. Nosaltres, qui toca, ja seria, estar en semifinal ja seria bé. Recordem que en primera n'hi ha sis equips, a hores d'ara Benimagre i Sella B són líders, eh, quedant primer i segon. De moment eh, l'averatge és favorable per pocs jocs a, a Benimagrell. Sella està tercer, Burla quart i de moment Tibi està fora però encara té possibilitats. Fermín, que ha jugat alguna partida, com veus el nivell de la Lliga Perxa en guany? Pues quan diu Jesús n'hi ha equips molt bons, però que en l'equip de nosaltres jo crec que també tenim jugadors per estar en aquestes semifinals i a lo millor assustar a l'equip que, que mos toque jugar contra ell. A veure si mos bones partides i sobretot la de fora en semifinals i jo crec que sí que podem estar ahí. La veritat que és una alegria un guany que la Lliga Perxa torna a tenir sis equips en primera i un nivell que sincerament ja feia un parell de temporades que no... Sí, el Sella queda campió en molt bon nivell, o Tibi dos anys seguits, o... però un guany eh, les sis equips tenen molt bon nivell i aquí veus tu Jesús com a, com a un dels màxims rivals. Per a mi, no és per desprestigiar les altres, però Magrell i Sella. són... Tenen a Mario Magrell i a Jordi Sella, dos dels millors restos que poden haver ara mateix en la lliga de, de ratlles, de joc a ratlles. Són els millors que n'hi ha. I Mario és campió del món, també, vull Sí, i Magrell també hi ha que dir que jo penso que hem d'aplaudir també l'esforç que, que fa aquest club per mantenir un alt nivell d'equip tant l'any anterior com en guany en la Lliga de Perxa i en guany tenen un bon un vot nou que és Sergi d'Agost que la veritat que està sorprenent a, a la majoria de gent que, que país, per la majoria de gent és un desconegut i el, i el xaval està, té, un, té una palma molt, molt llarga també. Sí, molta força no. i és un equip molt competitiu i Paco juguen molt bé, juguen, són cinc jugadors que juguen molt bé de moment, com diem, així estan les coses, molta igualtat, tres partides per acabar la fase regular i les semifinals en joc. Esperem que en els propers dies o setmanes la federació ens comuniqui ja la seu de la final, que cal dir que a hores d'ara no, no està clar. Sí que sap que serà el primer cap de setmana de novembre. I en segona categoria eh, està Sella, Sella C i Sella D. I, I com està la classificació? Sella D líder? Així és sèrie D, que va líder, seguint molt prop de Mutxamà, una partida menys, i Sella C, de moment encara té opcions de classificació. Ha fet unes últimes partides prou, prou bones, amb molta motivació i moltes ganes, i bé, estan allà competint, estan passant-se molt bé, i encara en classificació amb possibilitats d'arribar a, a les semifinals. Bé, i també aprofitant que està Jesús, Pablo, Fermín, que, que tots han sigut monitors de l'escola de pilota, hem de dir que, que aquest mes de setembre, i concretament avui, eh, que estem gravant això, ha començat eh, l'entrenament de l'escola de pilota, eh, que animem des d'ací als pares i mares que escolten, que, que apunten als seus xiquets i xiquetes, que és una manera de fer esport, de conèixer gent, de fer-se amigues, de passar un, una vespre divertida i, i d'aprendre una cosa tan nostra com és la pilota. Com està la, com està la cosa? Acabem de començar. Els entrenaments, com bé dius, ja han començat. Eh, podem dir que esta temporada estarà Jesús, estarà Pablo, també de monitor, i entrenaran dimecres i divendres, en principi, en el frontó municipal, alternant en la plaça quan sigui necessari. I bé, xiquets, eh, la previsió és que siguen els mateixos i pot ser alguno més, xicotet, i bé, quina previsió tenim de primers entrenaments, primeres competicions? Eh, pues, <clears throat> intentar fer-ho sempre millorar lo de l'any passat i que les, les xiques que vinguin per suposo que es divertisquen sense, així van a divertir-se a passar-se bé una vesprà o dues vesprades a la setmana i, a, i després a jugar el dissabte contra els equips com diem eh, les inscripcions estaran pràcticament els xiquets i xiquetes Recordem que la temporada passada va estar molt bé el nivell de les xiquetes en els individuals. En guany han començat amb ganes. Sí, sí, en guany esperem també que les xiquetes tornen a vindre i estan tornant a vindre a entrenar i que i ajudaran les xiquetes a, a les jocs femenins que estan per elles. Recordem que n'hi ha competicions femenines, individuals, d'equips, però realment no sé quants anys fa Fermín com va ser això de que les xiquetes en Sella, per exemple, s'apuntaren a l'escola de pilota? Quines deuen ser les primeres que recordes? Pues, sincer, eh? Sí. I foren eh, Anna, Ros, Rosa i elles... Sí, igual, igual Iris, Iris algun any, però Siris també Arribar a jugar competicions sí, sí que l'equip... va estar algun apuntar allí. L'equip de Rosa, Elena, Anna, el, el, Mar... Ells van ser les xiquetes que també en l'escola de la Piloto que van fer aquests anys, elles es van apuntar, que van guanyar en València i, i tenien un bon equip, va ser un grupet de xiquetes 5 o 6 de la mateixa edat que van vindre allí, es divertien entrenant i passaven molt bé i van continuar i les dissabtes així per les demés pobles i això les encantava. I a part de passar-ho de passar bé, que, que n'hi ha eixida, no Pablo? Ha hagut Mundial femení també, han hagut valencianes, han hagut de molts països. Sí, n'hi ha igual que el masculí, hi ha moltes seleccions i, i això que, que, que no paren d'entrenar i que, i que entrenen també a la Wall, que, que és la, la modalitat que, que més juguen no? les, les, les, les, les selecció femenines i que hi ha prou nivell i que no, que no paren perquè és molt bonic eixir per, per diversos països i conèixer a, a gent d'altres països i compartir eh, emocions i de tot. Està molt ben dit això, emocions al voltant de la pilota, que és el, el que ens uneix. I, i de, de, de xiques, qui, qui, quina selecció era les, les que han quedat més destacades? Doncs la final de On gol va ser eh, eh, eh, Puerto Rico-Holanda, i va haver una sorpresa perquè en favorites eren Puerto Rico i va guanyar Holanda en 2 a 1. Eh, les de Puerto Rico no, ni se ho creien que, que havien perdut. Bé, i per últim eh, hem de dir que també és fester, la comissió de festes eh, ja té més o menys la, la, la, la partida muntada. Eh, però nosaltres no anem a desvellar qui, qui són els jugadors, però sí que anem a dir que el nivell, com sempre, serà alt i que tant la partida de matí com la partida de després serà molt interessant i que esperem que, que estigueu tots ahí per a, per a veure-la. No, David? Així és, com sempre, primer dimarts d'octubre, tot el món ja ho sap, a Sella, a veure les dues grans partides a llargues que la comissió i el club, com cada any, ens hauran preparat. Enguany hi ha sorpresa i vos recomanem que no s'ho perca ningú. A més, això serà dimarts, el dijous serà el memorial d'Antonio Vidal, com, com cada any, i bé, així tenim a la família d'Antonio i seguirem fent-lo eh? Efectivament, el que passa que encara estem mai per veure si n'hi ha una o dos partides, una de matí i una de vesprà, eh, falta una contestació perquè n'hi hagi una de Palma i la de Perxa, de tota la vida. I abans de les festes de Sella també volen destacar la gran partida que estan preparant en les festes d'Altea per a, eh, si no m'enganyo, el divendres 3 d'octubre, gran partida de festes d'Altea i el divendres anterior, dia 26 de setembre, també una gran partida en presència de jugadors de Sella al poble veí de Relleu. Per tant, la trilogia Relleu, eh, el a Sella, el Memorial també, i a continuació ja que vindran les semifinals de Perxa, és a dir, pilota de manta i que ningú se ho perga. Doncs per nosaltres eh, ja està tot per avui, així només queda agrair la presència de Pablo, Jesús i, i Fermín, així moltes gràcies per estar així entre nosaltres i res, a continuar escoltant Cabilo Ràdio, Joc i Partida i tots els programes que tenim a la disposición. Fin Fins la próxima! Canabas perennis del y marí. araña de la creu espanta una lacra corren per l'herba de San La llengua de cavall crece entre tres margallons, amaguen les Y una colobra casa un falsio a l'ombra un pivot de lesiones prove y un águila de Bernia